Bueno, vamos a chegar aquí a Lareira. Está que arde. Está que arde, o, o choio está que arde. E nós tementamos que arde, porque xa vamos co terceiro capítulo de Aquirindo, que manda carallo, quen iba a dicir hai hai dous meses que empezamos <laughs> que xa íbamos ir polo terceiro e que íbamos a aguantar tres porque... e que íbamos a <laughs> aguantar tres, porque o difícil é aguantar a, aguantar a cuestión, porque todo ten todo se pode facer nos proxectos pero despois o, o, a, a conclusión dos proxectos é moito máis complicada e ás veces pois non salen como queríamos. Esperemos que saliran porque xa tivemos algunha algunha remarca, algún algún eh, que outro comentario sobre, non podemos dicilo aquí porque <laughs> ao mellor <laughs> ao mellor non son tan bons como nós pensábamos, pero a fin de contas o importante é eh, que haxa reacción. Cando hai reacción, eh, decía, eh, cabalgan, eh, ladran, logo cabalgamos, non? Entón, pois, está ben que, que haxa comentarios e agradecemos a, a nosa audiencia ese, ese cariño que nos aportan, non? Porque non dixemos o que é o principal, que é que hai que ir indo. Hai que ir indo é eh, o, posca, o podcast de, como diría a miña abuela, o posca, o, non sei como diría, pero o posca, o posca, o algo así. Entonces, o posca de filosofía aproximativa, hai que ir indo, é eh, un posca un podcast galego <laughs> que sale cando lle cadra eh, xa vamos pola terceira entrega podenos atopar eh, en chucho.org eh, aí vos invitamos se queredes deixar algún que outro comentario eh, contrariamente ao que decías se de verdade ven algún comentario construtivo pois o mellor pois falámolo tamén aquí eh, vamos pola terceira eh, a semana pasada empezamos un tema que bueno, ao mellor igual ten que durar 4 ou 5 episodios, porque a medida que vamos tirando do fio vai salindo cousas dicindo, hostia, isto non, non dá tempo a falar unha hora, hora e media máximo que é o que queremos que dure este programa, sendo que nós non temos obligación ninguna, pero despois de unha hora e media tamén non queremos dar a turra moito máis, non? Hai que ir... Eh, Exactamente hai que ir compartindo. Entonces falamos de falamos do poder, falamos de, de moitas cousas, invitamos a escuitar o podcast da, da, da, non, da semana pasada, edición. non, a anterior edición, porque vai te tía saber canto tempo <laughs> pasará entre as dúas. Eh, bueno, na anterior edición e así pois eh, isto eh, eh, ten que ver tamén. Pero antes, antes de dese de tema que pode ir palonco, Eh, estuve lendo un artigo, vamos a de aperitivo, vamos a falar, eh, vamos a falar dos cheiros. Eh, resulta que estuve lendo un artigo, eh, entereime, porque eu non sabía, eh, un artigo que saiu no New Scientist, eu non o lin en inglesa, para que <laughs> non vai a xente a pensar que eu leo o New Scientist que estou suscrita a que recibo na casa <laughs> eu lino no Courrier Internacional que é un periódico francés que sal todas as semanas e que recolle artigos de, de periódicos do mundo inteiro e que os traduzo ao francés eu lino nesa traducción en francesa pero o artigo saliu no New Scientist eh, do 14 de febreiro con isto quero dicir que ten algún fundamento científico non é un non é un, como a min, non é un como a min que <laughs> saliu da, daquele sitio de, non é de sacar que esta teoría, non é ir indo. <laughs> Eh, de que fala? Porque xa está ben de decir de onde ven. Fala das plantas e da linguaxe que, que as plantas usan para comunicar entre elas. E resulta que eh, as diferencias diferentes experimentos científicos que saíron que tenden a demostrar que eh, as plantas eh, emiten sustancias químicas que son as que as que as que fan que cheiren, que teñan cheiro mellor ou peor, pero que teñen un cheiro. Entonces esa, esas sustancias non é só para que nos guste ou non nos gusta a nós, nin para perfumar a casa cando metes un, as rosas. O maior, pero, o maior parte é sexual, non? O, o, o ten, bar, de, eh, sexual. Ten, eh, eh, no artigo insisten en dúas, eh, en dúas funcións desta linguaxe. Eh, unha é a reproducción, efectivamente, porque os insectos... Non te dilo máis fino que a mí. Eu gusto máis a palabra sexo e ti de reproducción, bueno, pues, pero cada un ten... Unha, unha é <laughs> sexual e a outra é a de alerta perigo. O sea, para avisar de, de perigos normalmente de parásitos que, que veñen a foder, pero non foder para ben, foder para mal. Eh, a reproducción, bueno, xa, xa máis ou menos todo o mundo pode imaginar que uh, ese cheiro que emiten atrae os insectos que veñen, que meten, que se regocijan aí no, no polen da, das plantas e que van levar a outras plantas e así vanse reproducindo, van fudendo. Yes. positivamente. E cando ven un bicho e fudelas negativamente, ou sea, un, <laughs> cando hai peligro, eh, resulta que tamén emiten eses, eh, esas sustancias e así alertan eh, outras as outras plantas de, de perigo. Entonces ten, hai dous mecanismos. Un que é que a planta, bueno, que primeiro se viu atacada, esa xa nada, xa, xa se fodiu, pero emite ese, ese, esa alerta e as outras eh, poden, pois, por exemplo, eh, secretar, secretar sustancias, que eliminan o que, o que, lle, que lle envenenan o, o parásito. Ou outra que era máis curiosa aínda que as outras plantas, cando reciben esa alerta, poden se, eh, secretar eh, sustancias que, que atraen eh, bichos que comen os bichos peligrosos. Os depredadores dos eh, depredadores. Por exemplo, os moscóns estes, da, o sea, os, eh, non sei como se chaman. A, pulgóns. Os pulgóns da, das plantas e tal, poden secretar eh, unha sustancia que, por exemplo, atrae as, as mariquitas, que veñen con os pulgóns, por exemplo, para poner sí. exemplo. Entón, aí está a comunicación. Cal é o problema, e cal é o, o que levanta este artigo, que no, na sociedade onde vivimos de contaminación, na, eh, sobre todo a contaminación por eh, conta de queima de combustibles, o sea, o que é o gasoil, a produción de enerxía por queima de combustibles, etcétera, eh, tamén emite sustancias químicas e esas sustancias químicas eh, reaccionan coas das plantas eh, con, eh, trae dous problemas principales un é que eh, modifica eh, esas sustancias O sea que eh, se ti queres eh, ese, esa química en un linguaxe, unha frase, non? Cuidado, cuidado que veñen os pulgóns. Entonces, eh, ao modificala, a outra planta non o entende, porque lle saliría algo como cuidado macho alfa, non sei, sí, outras sí. palabras que non teñen nada que ver. Eh, entonces ese é un problema, e eh, despois outro problema é que eh, degradan esa, esas sustancias, entonces non chegan tan longe. E se antes unha planta, eh, o sea, se unha planta pode ao mellor avisar a outras plantas a 200 ou 300 metros ou va, va a, a moita distancia, pois esa distancia vaise eh, acortando e eh, entón a, a mensaxe non chega tan longe como se lle chegar. Pois eu penso que esa, ese, esas advertencias que ti faz que ten efectivamente o seu xa en sí o seu interés eh, científico tamén se pode adaptar á vida. Eh, o que é tamén, porque da mesma maneira que influí nas plantas, influí tamén nós. Bueno, por exemplo, eh, falabasme ti cando, antes de preparar esta emisión, cando estábamos preparando, de que nunha discoteca antes se fumaba, había cheiro do fume, de, de moitas cousas, que, escondi, que agoxaban o fume da xente que sudaba, os, os, os que iban sudando como, como machos cabríos. Porque, claro, unha discoteca, evidentemente, que se suda, fai moito calor, a xente baila, móvese, e, e hai o cheiro tamén da, da bebida, da xente que bebe, que depois na transpiración aparece esa, uh, o cheiro ao alcohol, etc, etc. E eses cheiros, que é o que pasa, que ao momento que non se fuma dentro das discotecas, eses cheiros salen e poden ser máis ou menos agradables Depois tamén hai a comunicación. Eu penso que, por exemplo, cando as persoas utilizan moito perfume, cortan o linguaxe corporal eh, que ti, por exemplo, eh, cando un mozo e unha moza se acercan nun bus, nun, na súa vida normal, hai unha química que fai que esas persoas se sintan atraídas, non? Ou que algo eh, consciente ou inconscientemente a xente lle indica a outra xente é que os perfumes que nos botamos, é co, con todas as cremas e todo, ese está contaminando efectivamente essa comunicação química que existe entre os seres humanos, e isso pode influir na sociedade, pode influir na reprodução, pode influir no xeito de comportarnos, etc, etc. Pero, bueno, eso xa é outro debate. Xa é outro debate, verdad. Eso, pois pues, vamos a propoñer ao New Scientist que faja unha analogía, que faja un estudio tamén, porque habría que examinar dúas cuestións aquí, a me parece. É que o fume nas discotecas na, no tempo que se podía fumar é o mellor a causa de tanto malentendido, de tanta agresión sexual, porque a xente non se entendía, O mellor dixe, eh, esta quere, pero resulta que non, de de se, se ao mellor se, se non houbera o fume, pois cheiraba a hostilidade, dicía non, este non quere, ou este non quere. E despois a outra cosa é que ao mellor eh, para comunicar mellor temos que deixar de lavarnos. Quen sabe? Ou en todo caso, en todo caso de eh, utilizar aditivos e lavarnos máis naturalmente, moi posiblemente, porque o lavado natural pois fai que a química volva eh, de novo eh, ou pode aínda incitar máis, entendes? Mentres que efectivamente hai eh, a merda que colles na actividade normal e a merda que, que botas ti no corpo. Muy ben. Son dúas merdas. <laughs> Pois pues, como decía o Fluxo nesta canción Cheiras Funky. Se encuentran dos gallegos e un le deu al outro. Sácama, súcama, pica. Dixen esa nórdica. Fuck you, mandoume tomar polo cu. e beu seu blau, se matou uma paus. Fluxo in the house, empezou o caos. Non me chames Pepe, chámame José, non José. Vení pa aquí pra que roce, señora. passa senza mare Tengo un tassi fora in caso di querer marciare O pincha sabe, a merda sobe Bailar atrás, nada from Russia, qui love A bosta con marfili, fisce, um coneri, así que Non me sono conerito, signore Prendan os motores con Peter Piper O meu bam bam sem o 9mm Trae wild style para esta party Estariam orgulhosos os Crash Brothers Rapa das festas, Stallion, Fluxo Una famiglia criminal. Michael Caine e Charles Bronson Dom diri dom diri diri dom dom automata da eletrônica, fago karateca métrica, karateca métrico, sobre música sem cosmético. Canto pra que ela baile, canto pra que te suba o trip, canto, canto pra que me mires, sabes, nena, cheiras funk. maluquino, doente Todo quente E a presidenta é o teu assistente Mete-me um castigo como um penitente Prende-me, ainda que seja inocente Não há condena se te tenho a ti de frente A música pesa, a parede suda E a gente comenta do merdento e a papuda Co tiro, liro, liro, liro, li Arriba a festa que siga Píntega, Sinuosa Fluzo está in the show Un chandalista, outro artista Sempre me fíes pola vista E che cousa tu lideiras Cheiras funky, fai o que queiras Os tópicos deste tópico Tanto tengo frío, imos vos levar ao trópico Piloto automático, Ni menos nin máis Fagamos algo único Soñei con Rick James Edition dixo Se me deixan sempre fozo Non coñezo mozo con máis corazón Antes co carozo, agora de borrachón telefónica Amena Vodafone, cheiras funky Diriririri, cheiras funky Vamos de aquí, cheiras funky Funky, funky Ás veces soño que estou vivindo en Tokio Festa histórica radiofonico Buscar un finale apocalittico Un mitico, evolversi alcolico Sopra come como en un parque eólico Un cometido con entierro católico Pero rapero y un músico elettronico Sempre dieron un ruido muy melodico A musica invade a casa c'era funk Pois se vê que a caça cheira funk. A caça cheira que dá justo. Eh, bueno, pois eh, despois deste aperitivo e, de, das floriñas que cheiran ben, volvamos eh, sobre este tema que nos leva ocupando desde, desde o programa número 2, que foi eh, que xa podeches escoitar ou non. Eh, non ten por que escoitar a xente o, os, o 2 para entender o 3, pero... Pero non estaría mal. Pode escoitar ou non. De, ou non, <laughs> cada un que... Pero nós temos que ir indo e eh, vamos ir cara adiante. Quedáramos entonces de... Quedáramos máis ou menos nunha conclusión ou chamalle X, eh, de que o poder real que residía no capital, que eso non decimos no, que xo decía Marx e antes del xo dirían outro. No? Pero mm, eh, o que nos interesaba agora era eh, darlle un repaseño un pouco a donde ven ese poder e algúns episodios eh, importantes eh, nos cales eh, se afirmou ese poder e se foi eh, valga redundancia, foi tomando poder. Poderío. O poderío, efectivamente, porque hai eh, hoxe máis ou menos ímonos concentrar sobre eh, eh, o capital eh, o capital o capitalismo non é eh, non foi constante, o sea, desde que falábamos na primeira, na emisión número 1, se me lembro ben, falábamos dos principios do salto que se fixo da, da, da transformación social que houve no, na ruptura entre que a nobleza, co, coa época medieval, donde a nobleza tiña eh, o poder absoluto, é, eh, máis ou menos, é donde eh, se pasou ao eh, capitalismo, eh, ou sea, a Edade moderna. A Edade moderna, a Edade Doce é o triunfo do capitalismo mais ou menos. Pero o capitalismo foi se implantando pouco a pouco, não caiu de, assim do céu num momento para outro. Houve uma batalha, decíamos nós, que durou desde os Irmandinhos, que era pelo ano, eh, pelos anos 1400, até 1000, casi 1800, que começou a, a, a, a verdadeira revolução burguesa, onde a burguesia se instalou já definitivamente, já não tinha volta atrás. Pero, em princípio, houve efetivamente o ir a vir, hasta os anos 1810-12, quando foi a restauração francesa, até esse momento o capitalismo andou de ante a atrás, houve períodos mais ou menos revolucionários, onde o capitalismo eh, simpoñía, pero foi unha longa, un longo, e aí o capitalismo non repartiu o poder con ninguén, foi o quitando a noblesa, pero non o repartiu realmente con ninguén, eh, quer dicir que despois, cando o capitalismo eh, progresou e eh, eh, houve a, a Revolución Rusa, houve toda unha serie de elementos que fixeron que a, eh, a, o capitalismo casou ca democracia. É dicir, eh, o capitalismo eh, instaurou cos dereitos humanos e con moitas cousas que pasaron, o capitalismo instaurou a democracia burguesa. Quiso decir, vamos a para da mesma maneira que dixemos, dicíamos no, no, no programa anterior ou no, no primeiro programa, no número un, dicíamos que os reises non souberon adaptar certos reises como afrobóns non souberon adaptar uh -huh a nova circunstancias, a nova situación, e foi por eso que estalou a Revolución Francesa, que de todas maneiras concluíamos nós nesa emisión que non habría grandes cambios na actualidade, non houbera cambiado a historia moito eh, co, feito, co feito da Revolución Francesa, sin que ese, ese, esa transformación eh, tuvo que vir, entón, cando a nobleza se adaptou como A diferença do Reino de Inglaterra, que se adaptou, da Grã-Bretanha, que se adaptou a, eh, novas circunstâncias, é que o que esse, essa transição entre a, a Idade Média e o capitalismo moderno foi mais suave, foi mais tranquila, e aos mesmos nobres volveram-se burgueses. Pois eh, que passou? Que depois eh, se as classes sociais. Criaram-se as classes sociais porque o capitalismo efectivamente para poder funcionar ten que ter, eh, digamos, simplificando os oprimidos e os opresores eh, unha enorme cantidade de oprimidos ten que traballar para os opresores, porque senón a acumulación de capital non pode ser repartida, senón non é capitalismo. Senón non se acumula. Claro, se non se, se acumula. Entón, o capitalismo eh, eh, empezou a acumular, acumular, acumular, e con eso creaba, eh, creou unha nova sociedade. A sociedade un grande dunha grande parte de, das persoas que eran obreiros, a clase obreira, e a, a clase burguesa que eran os que mandaban. E no medio, para poderse sustentar, para que eso pudera funcionar, tuvo que a burguesía crear unha eh, que, como decíamos antes, non é parte dun compló, non é que a burguesía se levantou un día e dixo vamos crear a clase media. A clase media veu pola función mesma decíamos antes que na, no, no período, porque non podemos falar dunha cousa sin a outra, no período en que a burguesía foi tomando a man sobre a nobleza, eran os fillos dos, dos burgueses que iban servir de, de instrutores, que iban instruir os fillos dos nobles. Então, pouco a pouco, essa cultura é, passou o mesmo com a burguesia cara à classe obreira. A burguesia teve que, para poder controlar tudo isso, para poder mm, seguir crescendo, medrando, teve que instaurar uma classe média. A classe média crea un problema, porque a definición es muy variada en todos los lados. Entonces hubo un momento, no podemos examinalo agora, no botaríamos días e días, daría para muchos programas seminar todo o que es clase media, en que sitios, porque non toda a definición da clase media é igual por todo, etc. Pero a clase media, más o menos, para entendernos, es aqueles que o sustento son auto eh, autosuficientes no sustento dentro da economía capitalista son os que ten pois eh, o poder económico para comprar, para, para subsistir, para vivir máis ou menos ben, para ter unha vida normal. Eso é a clase media, que non necesitan de axudas sociales, que non necesitan da caridade, que viven máis ou menos pois eh, ben. Dentro sin ser burguesía, por Sin ser burguesía, sin ser os propietarios do capital, pois son xente que colaboran. E esa clase media é na que se basa na que se apoyou sempre uh, hai un que un día falaremos deso, o, o, o, o clásico o clásico galego que di acuso a clase media. Eh, eh a clase media é unha un, un, un digamos un parachoques que fai que se esa clase media é grande, se esa clase media é, hai unha grande maioría de xente que pertenece á clase media, o capitalismo é estable. porque Eh, a classe média ajuda ao capitalismo a nivelar as, as, as inigualidades, as diferenças sociais. E, mentras que se a classe média vai tirando hacia obreira e vai perdendo, que é o que muitas vezes passa quando é cando hai problemas na sociedade, que a classe média reduce en favor dunha classe alta que se enriquece de máis en máis, non aumenta necesariamente, pero eh, número de personas, pero que crece moito e eh, a clase media perde dun lado o capital que debía ter para organizarse e, ao mesmo tempo, os da clase media perden os privilegios. É decir, que é a clase media é moi frágil, porque é suficiente que mm. perda o teu traballo, perda a tua situación social mm. e ves eh, un pobre. Pero é un pouco que, o que podemos observar últimamente, que se está un pouco reducindo ese ese, ese campo, da, ese clase campo da clase media é cando vemos, por exemplo, falábamos de democracia no último no último programa, e, e cando se nota tamén que a clase media lle empeza a votar a, a ideas que antes eran moi de, de de pobre, va, de, <laughs> do proletariado, <laughs> etc. Eh, pero eh, é que xa non cree nese, na súa situación, nese modelo, de, nese, nese modelo. modelo que antes lle, a eles lle convinha, pero agora vense que se están empobrecendo. No, eh, claro que a, a, a burguesía basou-se durante muito tempo no comércio e na produção de bens e serviços. É dizer, que a burguesia apropriou-se do comércio, dos bens e dos serviços. Essa, essa, essa apropriação fez que a burguesia era uma burguesia produtiva. Hum? Produzia. E os seus produtos atopavam saída e ao mesmo tempo pouco a pouco fui se dando conta que havia Ford, o Fordismo é isso que se deram conta aos capitalistas que se não lhe davam aos obreiros salário suficiente, os coches que produzia Ford não os podia vender a ninguém porque uma vez que lhes vendiu os coches de luxo à sua súa, á súa social, os chefes das fábricas, pois depois não podia vender mais coches se não alargava uh, o contido da. Uh, se não dava meios aos, aos, seus próprios obreiros para comprar o que produziam. Se passas o dia a coser camisas, mas não podes poder coser as tuas camisas, no, no, no o capitalismo. Se eh, não podes comprar, se não podes comprar, perdão, o capitalismo não, não avança, bloqueia-se. Mm. ou se corrigiram isso porque abriram a, a explotação a países emergentes. Então, pois, mesmo os que producen as camisas non as poden comprar, porque as venden aos países ricos. Só que un momento dado, cu, eso é o que chamamos deslocalización. Uh -huh. Deslocalización, que as empresas vanse localizar ali onde a man de obra é máis barata, e é que pasa? Que despois o Fordismo non marcha, porque o Fordismo quere é que ti pagues por producir que capitalista pagas-me a mim para produzir, eu produzo, para depois eu mesmo te consumo os meus produtos, de maneira que te podes recuperar o dinheiro que invertistes. É uhum. É dizer, invertistes na produção, eu comprei-te, com os cartos que ti me destes, comprei-te a ti o que ti produzes, então se ti recuperas, por outro lado, os cartos que ti tens. Cada deslocalização há uma, um desfase, que é que as empresas vão produzir onde a mão de obra é mais barata, e essa mão de obra não pode comprar por um momento, uhum. ou menos, hasta que se desenvolvan, non poden comprar esses produtos que eles producen. Entón, como lles vende, se ti o teu traballo vai para a China e a China non lhe compra, produce, pero non lhe compra, cando ele me ven vender a mim um produto, já assim, ah, pero agora non te posso comprar, ti sacaste o meu medio de ganar a minha vida. E é por isso que se inventou, en certa maneira, inventou-se o social, inventou eh, decir, pois vamos facer de maneira que eh, os pobres poidan todos feitos consumir, porque hoxe en día, por exemplo, cando falan de dunha asociación de países, cando falan duns acordos, din acordos de libre comercio e falan, din, ah, ímonos asociar co Canadá que ten 200 millóns de, non sei o que ten, pero falo así, non? Sí, sí. 200 millóns de consumidores. A Europa ten 300 millóns de consumidores. Entón aí eh, se o cuau aos, aos políticos que, que fan eso, porque din, oh, hai os consumidores, porque os consumidores eh, reemplazaron, substituíron o feito de obreiros por consumidores. Uhum. os obreiros non son máis o centro de produción, senón que son os consumidores que chaman à produción, que, que son demandores, que piden A, eh, eh, a, a produción. Entón, chegou o momento da, da houve momentos históricos claves que non son, como decíamos xa noutros programas, non vamos repetilo, son momentos que non marcaron ao mellor un cambio histórico, pero que reflexaron o que se estaba pasando. Foi, por exemplo, a caída do muro de Berlín. A caída do muro de Berlín foi un momento no que eh, Margaret Thatcher e, e, e, e Ronald Reagan tiñan instaurado un poder económico tal, eh, unha destrucción total dese equilibrio da classe média, do equilíbrio para que o capitalismo pudesse manter-se, uhum. eh, destruíram-no dizendo que havia, era o fim da história. Nesse momento, o capitalismo começou a evolucionar em abandonando essa ideia de que os consumidores tinham que ser os produtores também. É basou-se solamente nos consumidores, porque o momento, a abertura hacia os países asiáticos, emergentes que lhe chamam, é fixo que podiam deslocalizar a sua produção em países que eram mais baratos para eles e, vende, continuar vendendo. nos países que, que tiñen os medios de comprar, pero esos sí, medios acaban. Pero, pero, é, eh, eh, é onde e a población envellece. Como... Claro, é como como compra, non? Que esta población que como é que compran Pero aí é, é aí que posiblemente as crises actuales veñan de aí, non? Porque que, non podes facer unha cousa, unha bestialidade como fixo Margaret Thatcher, de destruir todo o equilibrio social. Eh, día os sindicatos, fundiu os sindicatos, eh, creou, interrompiu toda toda mm, todo elemento que poidera facerlle eh, punto de como as grúas, non? Que ten mm. así unha grúa que lle quita o contrapeso que ten atrás, a grúa cai, non levanta nada, cae ela, ven ela sí, sí. o seto en vez do seto ir para arriba. E neso tamén pasou así, quitaron o contrapeso porque eliminaron pareciulles que era demasiado o desequilibrio hacia a clase obreira, entón había que eliminar a clase obreira. E cando din que é Margaret Thatcher, volvemos ao que decíamos nas, na, na emisión precedente, Cando Margaret Thatcher non era eh, Margaret Thatcher que decidiu. Non pode ser. Margaret Thatcher non. era unha señora, unha muller, que non podía decidir de cambiar o mundo tanto. Margaret Thatcher era un instrumento que o capitalista tuvo naquele momento, como Ronald Reagan, eh, para facer, eh, para cambiar esa estrutura, para volver a que o capitalismo non tuver ese contrapeso. E é que é o que passou, que falava-se naquela época, eu acordo-me que se falava da, do fim da história. Dizia-se que a partir daí não Sim. havia mais movimentos sociais, que tudo seria uma balsa de aceite, é que o capitalismo ia rampante, rampante, que era a vitória final. É, claro que é muito mais complicado que isso, porque é quando ti te crees seguro, com melhor eh, cais. Porque quando lhe hum. das a espalda ao inimigo, porque o inimigo do capitalismo é a, a eh, diversidade social, é o, o, a injustiça social. Entonces o capitalismo, cando abandona o aspecto de proteger e de mirar de conservar a justiça social, a justiça social termina com o capitalismo. A injustiça social, mais bem, termina com o capitalismo. Então, que é o que se passou no tempo de, de todo o tempo do capitalismo eh, emergente criou-se uma luta de classes. Essa luta de classes, como dizíamos, é a classe média, a classe obreira e a burguesia. Então, Cando vai equilibrada, moi ben, cando os sindicatos fan convenios, onde aumentan como Alemania, que aumentaban o salario regularmente, que eh, facían eh, vivir, eh, mal vivir se cadra, pero onde a clase obreira podía acceder ao consumo, do máis en máis, iban a melhorando. Pero que pasou? Que a democracia, a democracia burguesa, chegou un momento que é posiblemente o momento actual que empeza a recuar. Empeza non só a abandonar dereitos, que dava antes a xente, senón que empeza a caer eh, pudride. Uh Recurre a recurre a, a, a todo o que é uh, eh, malsano, mm, a, a corrupción, ten que recurrir a elementos uh, fortes porque non se sostén máis, porque a acumulación de capital está moi ben, pero o momento que ti tel o bolsillo cheo de cartos, ou cartos cheo de bolsillo, perdón. Non como, se, como, como, como, como bolsillo cheo de cartos. <laughs> <laughs> o bolsillo cheo de cartos pois é que non hai eh, non tes quen che venda en frente non tes quen che quere esses cartos é un problema Uhum. porque podes comprar todo, pero en realidad non é teu, porque o que compras non te sirve de nada. É decir como, como por exemplo, que ten o capitalista que fai unha casa, que ten unha ira estupenda, que ten todo asfaltado, e depois sala a rua é unha rúa chea de buracos. Non vale nada, porque non uhum. pode salir onde está. encerra-se nunha prisión dourada, pero é unha prisión. Entón o capitalismo termina a caer en anacos, a, a ver sus fallos reales que ten. Entón, que recurre que fai o capitalismo? En vez de mirar hacia atrás e dicir eh, que nos estamos pasando, que estamos mm, eliminando ese factor que nos facía eh, que nos facía estables, e eh, o capitalismo vai aínda máis hacia o capitalismo real que é o poder, porque hasta agora había o poder industrial, non? Estamos de acordo. Sim. Pero num momento dado vem o poder financeiro, outro poder, uhum. que é aí precisamente onde está o meio da questão. O poder financeiro é que o, o, o, os capitalistas, os que manejam a pasta, em vez de que fizeram, quitaram os, os câmbios, como o ouro, por exemplo, o ouro parou de ser, eh, não lhes interessava o ouro porque o, o patrão ouro fazia que uh, ehm, não podias fazer cartos como te dava a gana, tinhas que ter o ouro como, como, como, como aval desses cartos. Então quitaram tudo isso e disseram, bueno, criamos a Reserva Federal Americana, como a o Banco Central Europeu, que é independente do Estado. O Estado uhum. não se pode meter nele. Então, a Banca Federal Europeia, a banca, o, o os bancos, que é, en definitiva isso, a Reserva Federal, din mm, desligamos todo o que é o governo os poderes eh, políticos non ten nada que ver, porque a economía, efectivamente, o capitalismo para funcionar ten que estar sin normas, ah. ten que el punir as normas. Entón, os poderes financieros eh, crearon esa, esa aberración, esa aberración do capital, eh, do capital sin eh, contrapeso. E, e aí penso que está o, o miollo da cuestión porque eh, resulta que non, non solamente non ten contrapeso pero non ten fundamento ningún porque como dicíamos antes xa non hai o consumidor xa non nin ten traballo nin nada o sea que xa, eso xa non crea valor o feito que tía máis eu estemos aquí eh, traballando ou non ou, ou de baixa eh, non, eh, eso non crea valor ningún ahora o, como como xa non se xa é difícil crear valor co traballo e co, coa produción, agora vamos coa especulación, vamos cos mercados financeiros, etc. Entón aí xa non hai xa non hai ningunha base real de, de nada do que... É que ademais convertiron os países en prácticamente, por exemplo, agora os países occidentales, como había que, de todas maneiras, había que darlle que algo que facer a xente, porque senón tería tamén un problema grave para eles, mais grave ainda do que é. Então, que fizeram? Criaram no Ocidente, eh, o que chamamos nosso Ocidente, Europa, eh, Canadá, eh, Estados Unidos, criaram uns países de serviços, ou seja, discotequeio, uh, eh, viagens, uh, tudo o que é serviços, uhum. porque a produção está instalando toda nos países emergentes, a produção de bens E eh, a eh, produción de servicios máis ben se fai en países onde eh, por eso que que por eso tamén está cambiando, eh, que tamén está cambiando, sí, pero sí, sí, polo momento está, sí. treman así o que poden, non, hasta que caia a barraca. E despois eh, que pasa que por exemplo eh, os Estados Unidos durante moito tempo, aunque ninguén eh, cando din ah, fan a guerra polo polo polo petróleo. Non, non é polo petróleo, é polo petrodólar. Por exemplo, eh, non é por azar porque eso é, está aí, pode-se buscar se se quere eh, se deixa un de manipular polos medios de comunicación, digamos, eh, capitalistas. Por exemplo, cando Gaddafi, todo mundo se arranxou con ele. Acusaron de terrorista, ese se de medo e tal. Pero todo mundo se acomodou um pouco com ele. Hasta que Gaddafi disse: Bom, a partir de agora eu vendo o meu petróleo, que me pague, 100 dólares, 100 em euros, 100 yen, em moneda japonesa, nunca sei, eu colho todas as moedas. Aí Gaddafi firmou a sua sentença de morte. Uhum. É dizer, Líbia, eh, a morte de Gaddafi vem daí, vem de Gaddafi quis cambiar o sistema e dizer: Eu agora vou aceitar todas as moedas. Como não quis aceitar o dólar, não é por azar que os Estados Unidos eh, é, influíram, eh, é, eh, é, exigiram, se queres, a todo mundo, dizer que Gaddafi há que eliminá-lo, porque, me, porque os americanos, o único poder económico não é a, o exército que tem porque o exército também se pode revolver contra eles. atenção O exército é uma arma do filo, porque se pode também revolver contra o próprio Estado. Ah. um exército muito forte que é independente pode revolverse contra o próprio Estado é de fazer uma fazer uma defeita, como digo outro, fazer uma defeita. <laughs> Pero eh, eh, o, o objetivo era que o, os americanos se perdem a hegemonia do dólar no mundo, essas empresas empeçam por... Por que é o problema da China? Porque os americanos têm um problema com a China. Porque há empresas, eh, países inteiros, que estão dizendo aceitamos a moneda china. Aceitamos o comércio chino como, como referente. Então aí eh, tem que ir com o exército fazer uma, algo, porque senão cai, cai o seu poder real. Porque o poder real está nas finanças. Aí Iso é o que sí. Eh, ese o ao mellor eh, facemos unha pequena pausa e eh, volvemos despois eh, a esa a esa influencia eh, que pode ter o ese poder eh, económico, ese poder financeiro eh, no poder real en na nosa democracia como era eh, o que queríamos facer desde un principio. Eh, por que non escoitar eh, os John Deers entre fronteiras? Si isto quere funcionar. Bueno, pois seguimos aquí no, pod, no podcast, no podcast Aikirindo, eh, episodio número 3, seguimos falando de, dos poderes en general, eh, estuvemos falando agora un pouco do, do capitalismo e eh, do poder social, eh, que, que, que foi implementando, eh, foi bah, o control social que tiña e tamén as libertades que deixaba e que, e que despois fui recollendo o cable, como se di, porque deixaba algunhas libertades, algún diálogo social, falamos de todo eso. eh, eu quería que tamén faláramos un pouco eh, do, do decías mi ti, non a justicia porque a justicia é un concepto, senón da administración da justicia, porque efectivamente un dos equilibrios de poder, a, eh, a separación dos poderes, como se definira justamente eh, nese período de revolución francesa de que, na, na que a burguesía chegaba ao poder eh, un dos equilibrios que se consideraba como fundamental era que a justicia, eh, o sea, que había vario, eh, había diferentes poderes, un deles era a eh, administración da justicia, e eh, que esa administración da justicia debía ser independente dos outros poderes, o sea, cada poder fora independente un do outro para pa evitar o absolutismo do rei absoluto, que era o que o que daba a justicia, que era o que o que dicía como se tiña que facer, era o que mandaba, o que o que lle había que dar os cartos, o que tiña as terras e tiño todo. En reacción a eso, pois dixos, no, aquí os diferentes poderes, é o poder de, do capital, o poder eh, social, é o poder eh, va, da organización social, quero dicir, e despois o poder tamén de eh, administración da, da justicia, eh, que ao mellor podemos falar un pouco un pouco deso e, e mirar un pouco o que pasou e que está pasando agora. Exactamente, o poder o poder judicial eh, era efectivamente en principio un poder que mesmo cando no poder absoluto os reis e os nobles tiñan un pouco cara aos demais, mesmo que facían crímenes, verdadeiros crímenes, por exemplo. Eh, tiñan que guardar, eh, creaban estruturas, por exemplo, en Galicia había o bo, eh, o sea que a xente non iba moito aos tribunales porque os tribunales non eran eh, digamos o, o, bo, o bo método porque eran pobres e non podían pagar simplemente a justicia tiña un precio Pero, sin embargo, utilizábase moito o meu, eu acordo do meu pai, cando eu era rapaz, chamábano moitas veces para ir resolver problemas de marcos, eh, eh, problemas de, de división de terras, etc., que eran os problemas que tiña a xente, non? Eran os problemas máis grandes que tiñan. Então, había o home bo, había o intermediario, que facía parte desse sistema judiciário, aunque non fora reconocido eh, legalmente. Eh, o povo sempre se dou sistemas para eh, aplicar a justicia. É cando o poder eh, o poder, eh, seja é do rei, seja é de, de, do, do, burguês do, do, do lugar, não eh, requeria, não, não, não resolvia os problemas, o povo sempre se deu métodos, mais ou menos, de aplicar a justiça. Incluso a máfia italiana tinha métodos para atrair ao redil os, os que não funcionavam bem. Era um sistema judicial também. Eh, efectivamente, lo criticar, podemos decir que non está ben, pero era, a mafia tiña o seu propio sistema de aplicar a justicia, a súa justicia. Uh -huh. Pois, eh, é susto, non é susto, é outra cosa. No, pero que, o que eu quería decir pero... eso é que a evolución foi, hombre, claro que sempre houve sistemas, non? Pero a evolución foi eh, que a, a administración da justicia foi se independizando de, dos outros poderes dos que xa falamos. Que xa eh, foi, é, eh, é o que eu quería, onde eu quería vir. Eh, históricamente, por exemplo, os romanos, editaron a ley romana. si ellos decían, nós facemos la ley porque tenemos un parlamento, porque tenemos mm. un, un, poder político organizado, e é o poder político que va a hacer las leyes e, sin embargo, era muy raro que os romanos destituyeran o disolveran o sistema judicial, o sistema de como marchaba a Administración de Justicia nun lugar. Se en vos aplicades as nosas leis, pero sou dos vos que as aplicades, é eh, o vos suez, suíces. Sí, sí, as estruturas que daban... Que era a maneira de que o povo non se revoltara e que incluso en moitas ocasións, cando había nin lei, nin, nin, nin nada nun, nun sitio que chegaban os romanos, eh, a xente, en realidad, estaba contenta, porque a Administración de Justicia era real, eran os seus suíces, pero iban ter que aplicar a lei. que era uma lei feita eh, non polos poderes locais, não por Roma, uma lei superior. Então, isso criou mm, é por isso que aderiram à lei romana foi aplicada em todo o território romano com facilidade porque eram os suíces locais que a Isso Eso é pela história. É, eh, digo que o Império Romano se deu conta que havia que dar um simulacro de, uh, de judicial, é só nos casos graves Roma interviñe. Uh -huh. Solo nos casos graves. Casos de, de, de que foran de, de revoltas, eh, cando se trataba da, da, de, da conquista non podían permitir que foran os xeces <laughs> locales que decidiran. Uh -huh. Sin embargo, nos problemas cotidianos da xente a justicia interviñe. Entón, que é o que pasa? Que a justicia, pouco a pouco, eh, que se pasou que o poder político quiso sempre ter un control sobre a justicia. Son a justicia suprema Os jueces supremos casi en todos os países son escolhidos pelo poder político. Pero claro, como o poder político, o poder político vem do poder financeiro, é não do povo, como é não do povo, <laughs> que é o que passa, que o povo elige os representantes políticos que representa, digamos assim, para simplificar, que representa o poder financeiro, e esse poder financeiro evidentemente tem um regar, um direito de mira sobre a justiça que se aplica a grande justicia. Pero moi indirectamente. Eh, moi indirectamente, mas pero, en fin, cando ti por exemplo, hai un exemplo, hai un exemplo que é un feito real, porque é nos feitos reales que vemos como se aplica, non? Eh, hai pouco um, ehm, a Vila de Geneve, uh, o, o de Xenebra, decidiu de pagar de, de, aos que limpian os locales da, da vila, decidiu, viram que o salario dos que limpaban era moi baixo que os, os, eh, o, o, no diálogo social non chegávamos, os sindicatos e os patróns, a facer un salario decente. Uhum. E a vila non quería que os que limparan os seus locales foran xente mal pagada. Bom. Entón, a vila decidiu de pagar unha diferencia. Si, bueno, hasta 20 francos, 25 francos agora nós imos pagar a diferencia. Deixamos, porque non podemos intervenir no diálogo social. Claro, eles non poden obligar a empresa a, a subir o salario. Pero nós imos pagar a todos que, que traballen para a vila, é a empresa que sean, que non ganen menos de 25 francos agora. Así a simple visto, a padróns non lles importaba eso. Padrón podían decir, incluso podemos baixar o salario, non? Porque sí, se paga, unha vila <laughs> completa, sí. pois eh, podemos pagar o mínimo salario absoluto. Pero, por principio, por unicamente por principio é porque o exemplo non cundira, os patróns fixeron un recurso ao Tribunal Federal. E que decidiu o Tribunal Federal? Decidiu de anular esa decisión da Vila, que a Vila non podía intervenir en algún momento no salario dos traballadores. Ah, o que ah, o que ten o dedo de frente di, pero esa, esa sentencia non ten modo nin xeito, en que se basou o Tribunal Federal para facer ese tipo de, de, de decisións. Pois basouse simplemente diso que a decisão da Vila de Genebra, do, do Conselho de Genebra, iba contra o livre comércio. Assim, uhum. sem mais. Contra a, a, a, o livre comércio e a, a livre oferta e demanda. É decir, que o Tribunal Federal não se passou nem sequer na injustiça ou na justiça que requeria esse problema. Nem se basou nos direitos humanos, dizer, esses trabalhadores têm direitos, se têm a oportunidade que alguém lhe pague mais, têm direito a desfrutar dessa, dessa vantagem. Porque seria o livre comércio também, é isso? Também seria que... mas não, porque a, a vila o, mm, atrevia-se a entrar no que eles consideram que está reservado ao capitalismo. É o sistema do livre comércio, nem sequer falaram de sindicatos, nem falaram da organização federal, na sentença não se falou mais que de, a única excusa para ditar essa sentença era de dizer que interrompia, intervinha no livre comércio. E a Bíblia não pode intervenir no livre comércio. Quer dizer que isso não está escrito na Constituição Suíça, isso não está escrito em nenhuma lei suíça, isso está escrito no aire. Está escrito nesse mensagem químico que a Flora lança, <laughs> que é que o capitalismo sempre tem razão. Isso é uma prova evidente, real, de que os tribunais de justiça estão, de, eh, estão desbordando e indo hacia a lei suprema, que é a lei que, eh, do livre comércio é da libre sí, que estaría por riba dunha lei que poderían decir unha institución democrática como a Vila eh, que supostamente eh, representa o povo da vila da, da ciudad eh, que podía decidir, o sea, esa decisión eh, está sometida a este outro poder que ninguén no, que ninguén, pero ainda que ninguén o elexiu quería decir. Pero ainda hai, ainda me parece máis eh, interesante, uh, falouse moito hai un tempo de dos, dos acordos de, do de, de comercio entre entre a Unión Europea, Estados Unidos, entre a Unión Europea e Canadá, etc. E un dos puntos que era uh, que ten moito que ver con isto que estás falando agora, un dos puntos que querían instaurar con ese, eses acordos é que cando había un un conflito, non un como se un va un, un diferente, un, un diferente, un, diferente, un, un desacordo fundamental sobre <laughs> cuestións que teñen que ver co comercio que eses conflitos, esas, eses diferentes, eh, se arreglen por un por unha instancia eh, internacional, o sea, supra, supranacional, ou non sei como se diría, pero que non ten nada que ver con ningunha nación, nin ningunha institución política existente, porque nin sería nin sería ONU, nin sería, o sea, ningunha institución política. Eh, eh, ningunha institución xurídica existente como un tribunal penal internacional ou un tribunal, non sei, pero sería unha especie de tribunal do comercio e eh, no que eh, no que as multinacionais, ou sea, os poderes capitalistas, os poderes económicos eh, eh decidirían Eh, o sea, poría O que é xusto que non. O que é xusto que non, en fin, e sobre todo o que ese tribunal se, sería dependiente deses poderes económicos. O sea, que aí aí xa chegamos eh, había, había toda esa evolución que era para máis justicia independente porque os filósofos do siglo XVIII eh, pensaban que eh, a mellor maneira de, de goberno eh, para as sociedades era que os poderes eh, se separasen eh, para que non houbera uh, o sea, salían salían de, de reyes que tiñan o poder todo entonces mm. eh, para poderse liberar dese de poder eh, tiñen eh, tiñen que separar ese poder que estuera eh, independiente un do outro, inda que esa é unha ilusión, porque claro, eh, os poderes depois, claro, as como dicías ti, a institución política sempre vai buscar a, a influencia sobre a administración de justicia, etc, etc, non? É, é que en ditas leis, eh, o sea, os que teñen poder real, que sería poder eh, do capital, <laughs> van intentar influenciar os que ditan as leis, eh, entonces, bueno, eh, pero eso agora de xa eh, volve eh, como unha volta atrás porque eh, toda esa independencia que se intentou ganar, por exemplo, no campo da xusticia, está volvendo atrás porque agora os que, que os que queren aproveitar do comercio internacional, etcétera, para seguir acumulando capital, querense incluso eh, liberar de eh, dese desa administración de xusticia que sería unha administración un pouco democrática, se ti queres, eh, eh, para eh, decir eles, bueno, ahora puñemos aí un abogado de comercio, eh, nominámolo nós, entre nós, e cando nós temos un desacuerdo entre nós, pois el va, arreglámonos entre nós, deixádonos en paz. Eh, hai eh, pouco, hai pouco había un, un grande machista que se lle curiu que era mar galego, os galegos temos <laughs> levamos a palma moitas cousas, e eh, un tal Castelao, que non era eh, Alfonso Castelao, que, que o pai da, do Sempre em Galícia, senão que era um, um militante do PP, um, um, cargo público do PP, que se chamava Castelau, que disse que as leis eh, eram como as mulheres, estavam para violar. Então, Eh, <laughs> é <laughs> eh, efectivamente, as leis eh, um Estado pode fazer uma lei que impide o comércio ou que pode entorpecer a marcha do efetivamente, efectivamente, quer-se que essa lei não tenha, que a lei do comércio tenha prioridade. E aí o capitalismo ten que copar todo para chegar ao seu volume. Pero decías ti a volta atrás, pois sí, Eh, xa para concluir, porque eh, efectivamente eh, en todo este entramado do poder está eh, a situación actual. A situación actual, como xa viñemos tratando na outra emisión, na anterior emisión, o poder eh, está volvendo atrás. Quer decir que os povos eh, con todo eso que falamos, a manipulación, eh, digamos, eh, da información, eh, o poderes que se desplazan, eh, o capitalismo que busca novas formas de, de aferrarse, eh, de, de, de, de, porque o poder, o, o capitalismo evidentemente do feito que fai unha acumulación é como un parásito que vai sugar nunha planta e que termina eliminando a planta e cando esa planta desaparece porque o parásito se multiplica moito, parásito é moito, é moi potente, que pasa que o parásito vai buscar outra planta ah, para poder continuar a, a vivir. O capitalismo agrafouse, eh, encustouse, na, digamos, na planta social, e cando elimina unha sociedade ou cando destrui un, eh, o seu medio, como está destruindo o planeta, en certo modo, vai tentar buscar, e non é non é un eufemismo, non é unha cousa pequena o decir que efectivamente o capitalismo gasta moito diñeiro na búsqueda no espacio. Porque o espacio se dando conta consciente ou inconscientemente que están acabando ca Terra e pode ser que no espacio haxa unha saída para levar a contaminación afora, para levar eh, eh os produtos eh, peligrosos, etc. E eh, todos os estudios que se fan eh, para o espaço a parte das telecomunicações são para buscar novas vias de que o capitalismo pode subsistir. Uhum. É dizer, novas rutas, como fizeram com a descoberta da América, tudo isso que... Falamos pouco nós da descoberta da América, porque tem muito que ver na evolução do capitalismo. Eh, a descoberta da América, ou seja, a conquista da América. Podíamos, casi podíamos prever outro programa. Prever outro programa é, um dia, porque a descoberta, a, a, digamos, a, a explotação da da, digamos, da, da conquista da América, do, do, da invasão da América, tem muito que ver eh, com essa evolução. Fui... um humorista um dia que escutava na rádio é que a América a descobriram ou a inventaram. Exactamente. Exactamente. Pero, en fin, anoteino aquí para a próxima ou para outra próxima, unha calquera que veña, se seguimos sería con un esta tema, andaña... Sería importante tratar ese tema dunha maneira especial, independente, <laughs> porque, efectivamente, América, uh, o continente americano, foi uh, como se hoxe descubriramos outro planeta, un planeta habitable. Aí habría toda unha... Um, um, movimento que se faria, todo um, sistema que recairia sobre isso, que sería impresionante, non? Pois eso tamén fui nese momento. Pero bueno, volvemos ao, ao noso, ao de agora. Eh, que é o que pasa? Que esa volta atrás, tanto no sistema judicial, no sistema económico, no sistema eh, social, esa volta atrás eh, non é imposta tampouco. Non. Non é imposta porque os povos están votando. Decíamos que a democracia ten un defecto, que en realidad a democracia mesmo a democracia tal qual a democracia representativa, porque há dois tipos de democracia, a democracia participativa, onde o povo tem eh, o povo noma as instâncias que executam, seria a democracia eh, é que o povo participa no dia a dia nas atividades, é se lhe consulta por todo, é como é o capitalismo fez nos crer que isso não era possível. Eso era entorpecer, claro, eh, evidentemente, entorpecer el capitalismo. Que el capitalismo no puede, mm, ten rodas cuadradas, ¿no? Entonces, para redondear las rodas, el capitalismo mostranos que es más fácil la democracia mm, representativa. Entonces, elegimos, date cuenta que los que gobiernan en toda Europa son el 20% de la población, el 20% de los votantes, los que tienen derecho de voto. que elixen un goberno uh -huh. polo sistema electoral que, que crean. Sí, sí, sí, porque... Un é porque hai xente que non vota, moitísima xente que o sea, non que vota. que nunha votación normal participan entre 50 e 60% da poboación. Cando é o 50%? Dos que teñen dereito de voto, como dicías ti, que da poboación. De voto, porque depois a población ainda menos. Sí, sí. O sea que, digamos, con 20-30% a todo meter, uh -huh. dirixen, elixen os representantes. É que fanos creer que ese representante representa a min que nunca lle votei. Uh -huh. há uma distorção Claro que podemos discutir, podemos ir, se é de que maneiras, mas há gente que propõe outras maneiras, Mas essa gente não é seguida. Uhum. Ou seja, que o capita a, a, a, a xente de hoje caiu na trampa do consumismo e de muitas outras coisas por muitos motivos, a manipulação e todo, mas não impede que realmente os povos estão botando-lhe e dando-lhe o poder, poñendo a mão na gente que involuciona, que volta atrás. Uhum. É dicir, Estamos vendo como, como deixamos, nos Estados Unidos, etc. A xente que propón facer muros, a xente que propón cortar e discriminar a población, a xente que quere quitar dereitos sociales, quere impedir a, a inmigración, quere cortar e onde antes abríamos camiños, é? Eh? Falamos do descubrimento de América, abrimos camiños hacia outras hacia outras poblacións para ir explotalos e depois cando esas consecuencias nos ven a, a figura, a, a, eh, cortamos os camiños. Poñémoslle barreras. Hai que reventar os pontes. Eh? Entón, estamos volvendo atrás, estamos volvendo á fronteira, estamos volvendo a moitas cousas, menos no capital. É dicir, ponemos barreiras á xente, e o capital deixámoslo, que é, sabemos que é a causa de todo ese problema, e, sin embargo, o poder financiero nunca estuvo tan potente. É que fan os povos, están volvendo atrás, aplicando, en vez de ir hacia diante, en vez de escoitar ou, ou, ou, ou participar no que é uh, a marcha hacia diante, a liberação, o, liberdade, eh, reflexão sobre o que se pode fazer para o futuro, estão volvendo atrás, estão volvendo a políticas e demais, que isso é o que é grave, que já disseram que eram injustas, que não resolviam o problema, que nos levaram a guerras mundiais, que nos levaram a muitas situações desastrosas para a humanidade, esses povos estão volvendo atrás com o instrumento da democracia. É dizer que eh, eh, depois estamos vendo o populismo, por exemplo, como pode ser uma muestra, porque nós sempre nos gusta poner exemplos reales, porque são os que ilustran, os que ilustran esa, ese, ese mecanismo. É decir, sin entrar, uh, sin entrar na discusión se Venezuela está ben ou está mal, eh, Venezuela, por exemplo, están utilizando como exemplo de ditadura cando houve non sei cantas eleccións libres, incluso a oposición fai eh, eleccións ou, ou votos, eh, fai referéndums ilegales e, e non pasa nada en Venezuela. Están dicindo que é unha ditadura. Bom, podemos discutir se está ben, se está sí, mal. Ten moitas, pero están eh, dicindo que, según os cánones da democracia actual, está claro, moi claro, que Venezuela non é unha ditadura. Então, por que nos parlamentos de todo o mundo, de Europa, de España, porque non é só no M punto, é, é uma ideia general. Desde que um propõe uma proposição de avanço, diz, vai-te para a Venezuela. É a Venezuela. Venezuela é a que dirige. Venezuela diz que financia todo todo o que é a é esquerda, os peludos, os que têm <laughs> rastras. É, é decir, a ah, Venezuela, Venezuela parece ser que está destruindo o mundo. É que não é uma democracia. Falam de Nicolás Maduro como um ditador. que podemos discutir, eh? non, non estamos aquí defendendo a ningún Nicolás Maduro nin a ningún outro. Están falando, están falando de unha democracia que mete a voto regularmente, donde lhe montaron todo tipo de, eh, de, de, de combinas para botalo abaixo, donde está está sabendo que o capitalismo, porque eso saben moi ben, que os capitalistas están boicoteando a economía venezolana, porque Venezuela, quizá na súa revolución, cometeu o error de ainda non expropiar toda esa merda e botala mm. para Miami. Pero bueno, non impide, non estamos aquí tomando partido. Estamos dicindo que Venezuela está a tratando como unha ditadura que ten problemas económicos, certo, seguro, como ten outros países. Pero decir que Venezuela é unha ditadura é cando nos países onde se critica, se está metendo gente na cárcel por ideias políticas, cando se está, por exemplo, eh, intervindo na sociedade de uma maneira, os sueces estão atuando como o governo manda, onde há gente que não pode votar, mesmo que o, o, o voto não seja reconhecido. que É outra coisa ainda. Pero mesmo que queiram fazer um voto que não, seja, que não pidem, não exigem que seja reconhecido, simplesmente fazem um voto, estão malhando neles, estão impedindo, e ao mesmo tempo, no Parlamento, ao mesmo tempo, no mesmo tempo que estão malhando, digámoslo claramente, nos catalãs, estão dizendo que Venezuela é uma ditadura. Não defendemos aqui, longe de nós, de saber, eu não sei, realmente não tenho elementos para dizer se efectivamente Venezuela é uma ditadura ou é uma democracia. E depois também pode passar o fenómeno que quando ti coisas uma economia eh, por, por, causa, por causas ideológicas porque eu casi estou convencido de que eso pasou, efectivamente, que a un momento dado un Hugo Chávez pois propuña algo que, que iba contra os intereses do, do, capi, do capitalismo mundial <laughs> pero bueno, que se ti empezas a boicotear como dicías, etc eh, é moi probable que o, ese sistema que ti estás boicoteando, etc se encerre nun, nun sistema que se volve efectivamente unha ditadura e que, porque tamén está o, as ansias de poder que, ta, que están en toda para pa, pa chegar a presidente dunha, dunha república ou dun país hai que ter un pouco de ego non hai que creer claro. que hai que, que ter ganas de poder. Que é Salvador. <laughs> hai, que, que ter ganas de poder. Eh, entonces, é o que cando... vinimos dicindo, os populismos, os mm. populismos, efectivamente a xente vai ter tendencia na situación actual a apoiar populismos, pero non populismos que propón a, a, a eh, como lhe chaman a, o que non é realizable de, de a utopía. A, da utopía, porque podían. Non van hacia cousas realistas pero que nos oprimen. É decir, volvemos á época, queremos volver, os países están, se non se amane isto, eh, democráticamente, que é o máis grave, uh -huh. están dando a opinión dicindo eh, eh, un exemplo, un exemplo moi claro. As encuestas dan que Ciudadanos vai ser o próximo partido que gana as eleccións. É que o PP non vai perder tanto como se cree se é que é Ciudadanos vai recuperar o voto, non de Podemos, eh, eh, non, de, non do PP, senón de outras eh, alternativas ou o voto que hasta ahora non se exprimía, uh -huh. non, se, non se declaraba. É decir, que como un país pode volver a, a sistemas porque o que propón Ciudadanos non nos condan. Ciudadanos está sempre contra das políticas sociales, dos avances sociales, de todo o que é o que cheira à esquerda, de todo o que cheira a, a revisión das leis e de, dos sistemas eh, eh, do franquismo, están eh, Ciudadanos é o modernismo a cara, digamos, bonita, polo momento, polo momento, do capitalismo. E a xente sabio, porque a xente non ignora. Eu, eu non me veñen dicindo, porque hoje em día todo mundo ten acceso a Google que lle di claramente. Eh, hai as opinións que pode se recabar aquí e ali, conforme o fago eu a ti e a outros, tamén o pode facer todo mundo. E como é posible que a xente estea, en vez de decir, pois mira, mal por mal, vamos votar a utopía modernista, a utopía que ainda non analizamos. Eh, vamos ir hacia proposicións aos que nos propón de facer algo máis social, máis humano, máis, eh, digamos, eh, eh, propicio para as libertades humanas e para que o humano sea realizador do seu propio cambio. Non, están volvendo atrás. Eu penso que na, no último programa falábamos dos medios de comunicación eh, e penso que aí damos a volta ao círculo eh, e volvemos, eh, volvemos a onde estamos no, é, é que eso, é que ao final eh, o relato que se construiu o feito de que mm, non hai alternativas non somos capaces hoxe de eh, concibir unha alternativa ao capitalismo porque eh, porque o noso marco mental está talmente ben marcado, valga a redundancia, que eh, é imposible salir dai e incluso, pero a xente eh, eu é así que eu entendo, este é un análisis persoal, non é nada científico, nin é a verdade, é un análise que eu mm, que a mí me parece, eh, a xente ben se dá cuenta de que estamos eh, este, ese marco mental está fechado é que aí non vamos a ningún lado, porque a maioría da xente ben se, se dá cuenta de que sí, vendenche un pouco de teléfono, pero o teléfono que eu me podo comprar non é o mesmo que, que o que me venden na televisión que é super moderno, pero que ainda está un pouco máis caro, etc, etc. E ben, ben nos damos cuenta de que cada vez hai menos de comer, cada vez respirase menos o aire, cada vez as flores cheiran menos, como dicían só primeiro, etc. Entonces, eh, a xente dase cuenta que iso é por culpa do sistema no que vivimos, porque tampouco non, non fai falta facer estudios, dámonos cuenta de que eh, sistema está como funciona, como funciona isto non pode ir moi lonxe porque se está derrumbando. O sea, vemos cousas que se derrumban a medida, etcétera, etcétera. E, eh, pero eh, entonces a xente quer ir contra, pero eh, e aí é onde está a habilidade o mellor da propaganda eh, vamos eh, hacia propostas populistas que se que parecen antisistema porque decimos, no, bueno, o sistema non funciona hai que ir contra, non? Eh, E, sin embargo, pois os populismos de dereitas conservadores, etc., como os que están en auga agora, que a xente non vai á esquerda, como distía, ideas de pro, pro, progreso, etc., porque, tam, bueno, tampouco non hai moitas, pero eh, este populismo antisistema en realidad non é tal populismo antisistema, se, senón que busca, eh, como dicías antes, busca moros, negros ou outras persoas máis pobres que a ti ou máis, ainda máis en dificultad, que son os causantes dos teus problemas problemas, todo eso para que non vayas ver uh, onde están o, os problemas reales e eu penso que eso é o que nos falta moito é poder ter é, eh, medios de comunicación que é, eh, nos expliquen que onde se pode debatir onde están esses reales problemas e que poidan salir deste marco do relato do capitalista eh, é que poidamos é, poñerlle a, as caras as verdadeiras caras aos problemas que temos é a, é a única maneira de salir dos populismos eh, de dereitas antisistema que non son antisistema porque se, se ti agora lle pos un Le Pen ou un Trump ou un, esta xente que parece que son moi antisistemas moi anti-establishment ao final daste cuenta que os, os que son eles o son, son eles <laughs> decir que eh, cando falábamos antes da propaganda que fai eh, que fai o rei que fai o que manda Eh, eu creio que já deixamos no, em algumas das nossas emissões, para não está de a insistir nesse aspecto porque é fundamental hoje. É dizer, eh, eu acordo-me que quando fui à campanha francesa, efetivamente, com, com, Macron, eh, é, se, se vamos analisar agora, íamos analisar o que passou, um tipo que ninguém conhecia, ministro con, con, con, uh -huh. con Holanda, pero non era non era un tipo conocido, non era un tipo eh, que impulsaba a política, non era alguén como había outros que sí, que, que eran importantes, aunque fora, aunque estemos en contra. E ese tipo aparece, empeza a, pasar, a pasar en todas as revistas, antes de ser ninguén. Empeza a pasar, empezan a, a decir que o seu sistema de vida que era moi bo, que eh, o que o que todo mundo considera unha a xente en general, eh, falo, considera unha aberración que un tipo novo teia casado con unha muller máis velha e tal, que lle dobla a casa en edad, e todo o mundo, todo mundo está en contra, todo mundo, e as revistas non quitaron ese, ese, ese a pre, a pre, a eh, preconcebido que estaba mal, mm. xente diferente da estar casada, isso continua. Sin embargo, para Macron é um mérito. É decir, é um homem que é moderno, um homem que parece ser que que, que, que é, é un antisistema, un tipo que vai cambiar o mundo e que vai facer reformas. Sobre todo, facer moitas reformas. Eu penso que aí está, porque ao final a, a, a historia da muller é non ainda bueno, pero eh, no, pero todo o penso... que ele fai refiero a que todo o que ele fai, que se ben ou mal, todo o que ele di, Mesmo que diga tonterias, porque também se lhe vai escutar, caso de algumas como a Rajoy. Ah? Eh, eh, na mesma emissão é capaz de dizer que é de direitas, é na outra de dizer que é de esquerdas, é na outra de dizer que não é de esquerdas nem de direitas. É dizer que o tipo de não importa que é, para que o interlocutor, o que está escutando, o que está vendo, o que está dialogando com ele, eh, creia que é um tipo inteligente, um tipo que é capaz de se adaptar. Uhum. Não, não é capaz de se adaptar. Adapta-se, pero na súa cabeza, no seu porque a feito é que aparecía en todas as revistas do corazón, en toda todas as revistas francesas a primeira portada sacaron a Macron unha ou dúas veces. Parece que non, pero estaban preparando. Estaban preparando. E cando ele chegou, non lle fixo falta decir grandes cousas, dixo vou facer reformas, e aquí uh, empezou a gritar uh, Sí, o discurso era o mesmo que, co sí, que sí, deixaran os, bueno, os anteriores. Non, non, eh, eh, non había moita diferencia. Eu penso que, quizá, mm, teño que tapar o nariz para decir isto, pero Manuel Valls quizá teña un discurso moito máis coherente co seu, sendo o mismo liberal, simplesmente eh? Simplemente que o capitalismo escolheu Macron, porque Manuel Valls podia ao melhor, pensar por si mesmo. era difícil. Então, Macron foi o escolhido das finanças, de feito, está fazendo todo. O primeiro que fiz foi reformas, reformas, baixamos os impostos aos ricos, porque parece ser, parece ser que baixando os impostos aos ricos há mais cartos. Muito bem, há mais Hai cartos, na, no bolsillo no de ricos, claro. efectivamente. Hum, hum. eh, quer dizer que é o tipo que abunda no capitalismo. Diz, ah, o, o Código do Trabalho, há que reformá-lo. Reforma do Código do Trabalho, porque o Código do Trabalho parece ser que é muito complicado. Para quem é complicado o Código do Trabalho? Os suecos o sabem de memória, é hum. os, eh, os, os de prodomes também. Eh, para quem era complicado? Para os capitalistas que não podiam despedir tão bem como eles queriam. Fluidez da economia. Fluidez da economia. É dizer, é, é, é a fluidez do povo, é o povo, é a justiça. É o que custou ganhar um artigo do Código do Trabalho, que custou folgas, custou secar a sangue, mortos, é que se puxo aí para, para precisamente equilibrar a sociedade. Que faz ele disso? Quitou. Quitou. É acabou. É então, por isso é que estamos na volta atrás. E não sei se haverá um sobressalto, porque depende muito também de o próprio comportamento do capitalismo. É dizer que, pero bueno, pelo que vejo eu, aunque faga as piores desgraças, piores guerras, as peores eh, crímenes, pa, o sistema financiero non é posto en causa en ningún país. No, hasta ahora non, e incluso cando decía un tipo de dereitas que era ser cosí cando era a crisis de 2008 que decía que había que reformar o capitalismo, etc pero en, o capitalismo non se reformou reformou o Estado, eso sí, sí. Eh, eu penso que eh, isto dicían todos os economistas que non dixo eu que non estudiei economía pero mm, eh, eh, creo que me deixaste tamén ti algunha das veces que discutimos para preparar esta serie de programas eh, que o capitalismo ainda non chegou hasta o final de onde podía chegar e que ao mellor tan solo nese momento eh, cando chego ao final, pois ao final terá que caer, non? O que pasa é que se, é que se vamos caer nós antes. Digamos que, por exemplo, se facemos un paralelo histórico cos cambios de, de época, eh, decíamos antes, é, é a anotar, é a, a reafirmar. Por eso se repita a veces as cousas, para que quede ben claro a manipulación da información, evidentemente. Todo, la, todo o mundo a practicamos. Que hai un paralelismo, por exemplo, cando o, a, a burguesía tomou o poder hacia, falamos nós na misión número un, falamos dos irmandiños, uh -huh. por exemplo. Houve a Revolución Irmandiña, que foi o primeiro toque da atención á nobleza. Se houve reformadas, É como os galegos. Ou, ou nos dades a independência ou mandámos ainda máis fachas. Entón, os irmandiños deron un golpe fundamental. O primeiro golpe. A primeira chamada de atención. Depois veu, muito máis tarde, veio a Revolución Francesa que confirmou que quizá dera o golpe definitivo á burguesía. Ah, perdón, a é nobreza. A antigua, vamos. E a nobreza aí a que se adaptou, pois, moi ben, convertiu-se en capitalista, pero e a outra eliminou, mesmo os reis pasaron a ser consulta, consultativos. É decir que a parte agora o Felipe que se cree que é, que é, que, que é o preparado, pero vai levar na cabeça porque o poder económico non lle permite, permite que permite que faga declaracións fortes cando é contra o com, os que vão contra o seu sistema, senão eh, não lhe permitem tampouco fazer o que quer. É dizer que os reis, a nobreza perdeu esse poder real, é o rei que se adaptou à burguesia quedou um pé, o que não se adaptou à burguesia foi eliminado. Isso está claro. Agora, houve a Revolução Russa, que, como a Irmandinha, quedou sem nada, porque finalmente sí, final... finalmente foi disolta porque hai que saber que o capitalismo e os medios eh, eh burgueses meteron muitísimo, muitísimo, muitísimo dinheiro na destrucción e esa destrucción do comunismo non foi a guerra, non foi a destrucción, foi o desgaste. É dicir, que compraron as mentalidades e cando finalmente os rusos que había, que estaban no poder no momento da caída do muro de Berlín, non eran comunistas. De feito, a máfia russa todo o capital russo que há pelo mundo não se ganou o dia da caída do muro de Berlim não começou no 91. Xa estava acumulado na, na cousa. ou seja que o, as élites russas, as élites da União Soviética, adotaram o capitalismo muito antes, como a China. A China, por exemplo, sí, sí, nada, é uma ditadura verdadeira, pero como se adapta ao poder financiário? ninguém a põe em causa. ninguém a põe em causa. Por quê? Porque se adapta eh, ao, poder, ao poder financiero, o poder financiero dizem, podemos fazer negócio com a China. Não há por que alarmar-se. Há um problema com os Estados Unidos, é aí se que é o poder político que entra na matéria, porque os Estados Unidos têm medo de perder o amor do, do, do, das finanças. Uhum. Que o amor das finanças se deplace hacia China é que os Estados Unidos se vejam num problema grave. Então, se este que era o primeiro toque a revolução O primeiro toque foi a Revolução Russa. A ver, cal Me pode haver outra muito mais grave, porque a força de apertar eh, a corda rompe, não? A força uhum. Mm. de se eu, por exemplo, às vezes ato um para, para atar qualquer alambre numa coisa, pois eu que somos manuais sabemos isso. Eh, <laughs> eu não sei. Que quando, por exemplo, te vas com uma tenaça e apretas um alambre para tal ou outro, e se lhe das a volta demais, rompe o alambre. É uhum. dizer, apreta apreta apreta hasta o momento que lhe das a voltinha demais que a tenaça, tac. O alambre rompe porque se quenta, porque é normal, uhum. porque não dá mais. O capitalismo, por agora, ainda dá de si. E essas voltas atrás, falávamos no outro dia que incluso na Revolução Francesa houve uma restauração depois, ou seja, as revoluções nunca foram foram elementos de, de choque, mas nunca foram em realidade elas que cambiaram o mundo, cambiou o solo. Uhum. E depois as revoluções deram o toque demais que fixo que o alambre rompera é que fixo que as consciências tomaram precisamente, valga a redundância, consciência de que o mundo tinha que cambiar. E hoje em dia o capitalismo está em boa venho, dou avanços sequitos, dou avanços sequitos, faz o ver, é tal que saiu, vai estar tá tremando do é como é como isto possivelmente pois se, se, se me permites a, a conclusão eh, por exemplo os galegos que vão facer um balado entón o balado non era moi sólido non boteran moito cemento bueno, fixeron máis ou menos como puderon e o balado iba caendo non? eles viron que iba a caer empezou a chillar, empezou a remexerse Entón dixo un outro, mire, eu vou cobrar e ti tremas aí del. Ti tremas do balado, arrimaste el, para que non caia o balado metes que non nos pagan. O que nos pagan depois cae o balado, dicimos que non foi culpa nosa. Entón o outro foi cobrar, pero, polo que sei, o patrón non tiña os cartos ali, ou non estaba, dixo que esperara un pouco. E cando o outro volvía, cando volvía, o outro estaba arranhando nos dentes, porque o balado vinha de em e o homem non era capaz de tremar do balado. E dixo o outro, non te rías que ainda non cobramos, carallo. <laughs> entón, eh, é moi posible que o, o capitalismo estea tremando é, está dizendo não te que ainda não cobramos. É quando vai a ser um momento, possivelmente antes que o capitalismo destrua o planeta, espero eu, antes que destrua totalmente toda a possibilidade de, de pois que haja uma, uma, uma toma de consciência de, dos pobres, dos oprimidos, dos que, dos que estão por debaixo, dos que não podem reacionar agora, de que digam que se deem conta de que os estão mexendo por eles, é parar de dizer que chove. Eh, avanzar en vez de recuar. Bom, pois pareceme unha boa conclusión, inda que a mí me gusta moito sempre ter a última palabra, nesta vez vou te deixar a ti. Así que moitas gracias, eh, chegamos ao final deste programa da Iquirindo, que ven sendo o terceiro da primeira uh, season 1. <laughs> Ou non. <laughs> Ou non. En fin, que xa nos vemos outra vez. Xa temos un tema para, para unha próxima emisión, que sería a descoberta de América eh, no contexto do avance do capitalismo. Va, vamos parecer eh, marxistas agora aquí. sí, efectivamente, eu non son non, non, non son, quero dicir que o marxismo é unha das filosofías máis, non? Non somos, eu non son ismo de ninguna cousa. Simplemente que o que se me propón, analizo. quando Cando alguén me propón unha cousa, pois miro se me convén ou non. às veces tamén me engano, às veces tamén me equivoco, non, non cabe dúda. Pero trato antes de tomar unha decisión de analizar as, as consecuencias desa decisión. Trato. Muy ben, pois ese é o que intentamos facer aquí desde o primeiro eh, A parte de pasalo ben, de charlar un pouco Pois intentar entender un pouco de que vai o conto Ancendo ah, o lume, bota lume aí que temos que entrarnos. <laughs> Sí, porque vai, apagouse o lume desde que empezamos <laughs> e agora fai frío. Eh, en fin, Vamos alo. Eh, todo isto podes atopar en chuchu.org, metedevos aí na internet se queredes deixar algún comentario. Podese descargar, estamos en iTunes tamén, podese un suscribir para que cando publicamos novos programas eh, vos cheguen directamente aos vosos sujetes tecnolóxicos. Eh, bueno, invitamos a compartir tamén con todos aqueles que vos parece que lle pode interesar o que contamos aquí. E se algún nos quere decir algo, pois podenos deixar un comentario en chuchu.org, por exemplo. Ou tamén pode, pode un día vir aquí, que aquí temos dos micrófonos libres. Eu non sei se poden deixar un, un mensaxe oral que nós poidamos copiar e incluso metelo como fixamos co, co M punto, ¿eh? que non o fixo Andrea Había que ver, pero eso, eso só había que estudiar eh, técnicamente. Que ver, que <laughs> ver. técnicamente, bueno, se uno quere mandar un se sabe como gravar co seu móvil e mandárnoslo por email ou por calquera cousa, pois pode, en fin, metedevos en chuchu.org, eh, se algo hai, estará aí. Se aí non hai, é que xa non hai, é que xa non hai máis, xa non hai máis nada. Bueno, Pois hasta aquí chegou o tempo que había xa pasou eh, hai que ir facer outras cousas, hai que ir indo e nos xa nos vamos. Hai que ir cerrar as galiñas. Hai que ir cerrar as galiñas. Hasta logo, Lucas. Eso es, todo, eso es todo, amigos.